Toe sê Bildad die so agiet, hoe lang gaan jy nog so praat? Jou woorde kom soos een orkaan, sal God die reg verdraai, sal die Almachtige verdraai wat reg is. As jy kinders den omgesondig het, het hy hulle vir hulle oortredings gestraf. As jy na die wil van God vraag en die Almachtige om genade smeek, as jy vlekkeloos is en reg het, sal hy jou weer in sy zorg neem en jou gezond in jou huis terugbring. Die vermoe wat jy besit het, sal niks wees teen die rijkdom wat jy later sal besit nie. Vra na die bevindings van die voorgeslachte, rig jy na die inzichten van die voorvaders, want ons is maar net van gister, ons weet niks, ons daar is so vluchtig soos een skadewee op die grond. Leer uit wat jou voorgeslag gesê het, hulle het met inzicht verklaar, groeiriet waar daar nie een moeras is nie, vleigras waar daar nie water is nie. Dit spreidt wel uit, maar dit is nog niet eerst afgesneden. Nie dan verdroog dit al vinniger als enige ander soort gras. So gaan dit met hulle wat vir God vergeet, daar is geen hoop vir die Godloose nie, hy vertrouw op een dun draaikie, hy maak op een spinneraak staat. As het in sy huis leen, val dit om, hy grijpt daarna, maar dit bly nie staan nie. Hy is soos een wellige plant in die zon, hy rank al oor die tuin, hy vleg sy wortels om die klippe, en klou vast aan die klipmeer maar als iemand om uitree, is daar niks van om oor nie. So kom hy tot zijn einde en in zijn plek kom daar een ander. God verwerp nooit die oprechte nie en staan ook niet die bij wat onrecht doen nie. Hy sal jou weer vreugde gee, jou van blijdschap laat jy bel. Die wat jou haat, zal met smaak bedek word, van die godeloos is blij daar niks oor nie.